حبيبتان حبيبتان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لكن نجمنا الله الله سبحانه وتعالى salavat i salam na našeg poslanika, Allahu miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve onih koji slijedi njihov put do sudnjega dana. Neka hvala Allahu Đelešanu na blagodati Islama, na blagodati uputi i neka mu hvala na svim blagodatima kojima nas je obosio. Prošli put smo završili sa poglavljem jeli, o vraćanju, odnosno o gatanju, prodicanju sudbini, i sada nam slijedi poglavlje o zmijama i drugim životinjama. To jeste o propisu odnosa, odnosno ubijanja zmija i drugih životinja koje se uglavnom nalaze oko nas ili u našim kućama. Prvi hadis je naslovljen zabranjeno ubijati kućne zmije. Prije toga, ili prije nego što počnemo s ovim hadisom, da kažem, da, e, da još jednom podsjetim kako je Islam jeli, ulazi u sve segmente ljudskog života, da je Islam kao vjera jedan sistem života, da nas čak uči i ovim najsitnijim detaljima, a to je kako se odnositi i odhoditi čak i prema životinjama. I da ne govorimo o drugim segmentima, o tome smo prethodno govorili, što znači da je Islam jedna zaista savršena vjera to nije samo vjera e, oni onih klasičnih ibadeta, namaza, posta, učenja Kur'ana, nego da je Islam život u cijelosti. E zato je bitno da naučimo ove stvari, da znamo biti muslimani u svakoj situaciji i na svakom mjestu. Zabranjeno je ubijati kućne zmije. Ibn Omar, radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame kada je naredio da se poubijaju psi, rekao Poubijajte zmije i pse, ubijte zmije, otrovnice sa dvije bijele pruge na leđima i kusore, kusoreku, jer one oduzimaju vid i uzrokuju pobačaje. Zuhri je rekao, mislim da je to zbog njihova otrova. Allah najbolje zna. Salim prenosio od Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala da je rekao, nakon toga ubijao sam svaku zmiju koju sam vidio. Dok sam jednog dana progonio kućnu zmiju, pored mene prošao Zijed ibn hata ili Ebu Lubave, pa je rekao polako Abdullah. Rekao sam Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je naredio da ih ubijam. Rekao je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam zabranio ubijanje kućnih zmija. Ovaj, jeli, naredna dva, tri hadisa govori o istoj temi, odnosno ubijanju zmija, pa ćemo vidjeti je li, što kažu islamski učenjaci, jer postoje hadisi u kojima se naređuje ubijanje zmija, u nekima se opet zabranjuje da se kućne zmije ubijaju, pa da vidimo što su kazali jeli, islamski učenjaci. Naravno, oko toga, kao i oko mnogih drugih fikskih pitanja, ne, ne postoje jedinstveni stavovi. E, pa imamo učenjaki koji smatraju da se zmije trebaju sve ubijati. Da treba ubijati sve vrste zmija, bez obzira bile one na polju ili u kući. Bile na otvorenom, na poljani ili u kući. Drugi smatraju e, da se kućne jeli, zmije, odnosno zmije koje se nađu u kući, trebaju upozoriti ili upozoravati tri dana da izađu iz kući. Vidjet ćemo zašto, jel' I treće mišljenje je da se ovaj hadis koji govori o zabranju ubijanja zmija u kućama odnosi samo na kuće u Medini. Ovo su tri mišljenja po pitanju bijanja zmija. Naravno, svi oni imaju svoje dokaze, a to su ovi hadisi, ovaj hadis koji smo naveli, koji ćemo navesti. Pa ćemo sada navesti i ostale hadise koji govore o toj temi. Kaže o trodnevnom traženju kućnih zmija da izađu iz kuće. Tako je nastavljen sljedeći hadis. Kaže Musa i oslobođeni rob Hišama ibn Zuhre, radijallahu ta'ala anhu, prenosi da je jednom ušao u kuću Ebu Sejida al-Hudrija i zatekao ga kako klanja. Rekao je, sjeo sam čekajući ga da završi namaz. Potom sam čuo neke pokrete u ostavi na kraju kuće. Okrenuo sam se i vidio zmiju. Skočio sam da je ubijem, međutim Ebu Sejid mi je dao znak da sjednem. Sjeo sam, kada je završio, pokazao mi jednu kuću u blizini i upitao, vidiš li ovu kuću? Rekao sam, vidi. Rekao je, u njoj je živio jedan naš tek oženjen mladić, krenuli smo sa i poslanikom, ali i sada, na kopanje Hendeka, to je bilo, jel, u vrijeme bitke na Hendeku. Taj mladić bi na podne tražio dozvolu poslanika, ali i sada, da ode kući. Jednoga dana ga je zamolio, pa mu je Allahu poslanik to salatu vam rekao ponesi sa sobom oružje jer se bojim da ti Kurezije ne naškode. To je pleme, pleme Benu Kurejla, jevrijsko židovsko pleme koje živi u Medini i koje je iznevjerilo, odnosno izdalo muslimane tada u, u, bici na Hendeku. Mladić je uzeo svoje oružje i vratio se kući. Kada je došao do kuće, zatekao je ženu kako stoji na vratima. Krenuo je je da je vode kopljen iz ljubomori. Žena Toliko bio ljubomora, jer što će ona raditi, što nije u kući. Rekla mu je sebi koplje. Uđe u kuću i vidi šta me je isteralo iz kuće. Kada je ušao, vidio je ogromnu zmiju smotanu na postelji. Udario ju je kopljem i probao. Izišao je i zabao koplje van kuće. Zatim ga je napala tako da se ne zna ko je prije umro, zmija ili ona Potom smo došli kod Allahovog poslanika, to salatu wasalam, ispričali mu šta se desilo i rekli, zamoli Allaha da nam ga oživi. Rekao je, zatražite oprosta za vašeg prijatelja. A potom je rekao, u Medini ima džina koji su primili islam. Kada primijetite nešto od njih, tri dana tražite da izađu. Pa ako se nakon toga pojave, ubijte ih jer je to šeitan ovaj hadis nam govori o tim kućnim zmijama i da se ne trebaju ubijati. Kao i onaj e, drugi dio prvog hadisa koji smo pročitali. I treći hadis isto govori o ubijanju zmija, kaže Ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu, veli bili smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallame, u nekoj pećini kada mu je objavljeno u El Murselati Urfa, to je sura El Murselati, I kaže, dok smo slušali te riječi iz njegovih usta, pred nama se pojavila zmija. Poslanik Ali Salat nam reče, ubijte je. Požurili smo da je ubijemo, ali je pobjegla. Potom je Lavo poslanik Ali Salat nam rekao, Allah joj je sačuvao vašeg zla kao što, je vas sačuvao njena zla. Ovim smo završili jeli, e, hadise koji govore o zmijama, odnosno ubijanju zmija. Da se vratimo na mišljenje islamskih učenjaka, jer ona tri mišljenja, e, prvo je da, da se sve zmije trebaju ubijati, bez obzira bile napolje u kući. Drugo je da, da zmije u kući treba upozoravati tri dana, da izađu iz kuće. I treće, da se ovaj hadis, odnosno ovo drugo mišljenje, odnosi samo na, na kuće u Medini ili medinske Kažu islamski učenjaci kako možemo spojiti ove hadise, pa kažu ovako u početku je poslanik alihi salatu naredio da se sve zmije ubijaju, kao i za pse, kao što je bilo, mi smo o tome već davno govorili, da se svi ubijaju, da bi kasnije došla zabrana, jeli, da se ubijaju kućne zmije. Znači, izuzimaju se samo zmije koje su u kući ili koje se nađu kući. O, izuzev zmija sa dvije bijele pruge na leđima i zmija sa kratkim repom. Vjerovatno su to zmije otrovnice na tom podneblju Belaruskog polotoka, što znači da analogno je ovom u ovom mišljenju, da se kod nas izuzimaju zmije za koje znamo da su sigurno otrovnice, kao što je poskok ili šarolja i neke druge otrovne zmije za koje znamo da su sigurno otrovnice. One se i u ubijaju da, znači da ispravno shvatimo. Ove se zmije ubijaju čak i moć. A pravilo je da kada jeli, nađemo zmiju u kući, a ne spada ove vrste poznatih od tronica, treba jeli, postupiti onako kako je preporučeno u hadisu, da se ovaj, istjeraju i da se upozoravaju izlazi bismillah, da joj se kaže izlazi bismillah, izlazi u ime, u ime i tako dalje, da, da se upozore da izađu, može se, može se ovaj, desiti da, su zaista džini. Da su džine, vidjet ćemo kasnije kako i zašto. Jer ako ne izađu nakon tri dana, onda se radi o onda se mogu ubiti. Onda se mogu ubiti. I kaže Ibn Abbas, sad odakle, jeli, da su džini smije u stvari, pa kaže, to je njegovo mišljenje, kaže, neki džini su pretvoreni ili preinačeni u zmije kao što su neki izraelčani pretvoreni u majmune. To, to mišljenje, odnosno to navodi aglas Abbas, Da su neki džini kao kazna, jel, preinačeni, odnosno pretvoreni u zmije, i da se tak, kao takvi pojavljuju u tom obliku, kao što su neki izraelčani pretvoreni u majmune. U svakom slučaju zmije e, izvan kuće ili na na nenaseljenom mjestu, na poljanama ili u šumama može ubijati uh, e, jednog, odnosno prvi, bez razmišljanja, bez upozoravanja, dok smije koji su u kući moramo gledati kakvi su. Ako su jer one crni, smeđe i zelene, treba tri dana ih istiravati iz kuće, bismilom, i poslije se mogu ubiti. A ako su one poznate zmija koja je ušla, zmija svana, ušla ovaj, u kuću, poskog, šagulja i neka druga otronca, možemo je ovaj, ubiti odmah u kući, s tim da je opet bolje ako se može izbaciti, jel nekako izbaciti iz kuće, pa je ubiti van kući. Sjećam se još davno ili kao dijete u svome komšiluku, pojavile su se od komšije kući, pojavio, se veliki broj zmija. U prvo jedna za jer pojavila se jedna, oni su je ubili i bacili. Pa se pojavila druga. Bilo na desetine zmija u kući. Izlazili su iz nekih grupa, ispod poda, to su bile starije kuće, jel? Nisu znali šta da rade. Nisu znali šta da rade. I kad god bi ubili koju zmiju, desi im se nešto. Kad god koju zmiju ubiju, desi se nekome nešto dušćana. Tako da je to jedan jel, praktičan primjer, odnosno svakodnevnog života, da treba s tim zmijama postupati ovako kako je preporučeno hadisu. Znači bilo je tu na, desetine zmija u jednom kući i stalno su ovaj, jeli, izlazili kako koji uklone, poslije su i samo iznosili, i nosili daleko jer bacali u neku provaliju i onda im je rečeno kao da im je neko napravio sihr. Pa su te zmije, odnosno ti vjerovatno džini na na, na tu kuću. O ubijanju geka, ovdje je tako prevedeno, jel u ovaj, Gušter, jeste. To je jedna vrsta guštera. Ja sam susretao sa njom dok sam bio u Medini, te takve vrste nema ovdje. Kaže Sad ibn Bivertas da Delanu prenosi da je poslanik Ali sam Usram naredio da se ubije geko i nazvao ga štetočinom. To je jedna vrsta guštera koja ima, koja ružno izgleda, ružan izgled ima, prozirna je, kao voda, prozirna, ima prozirno tijelo, sa velikim očima i sa velikim jer nogama, pipcima, imaju pipke i tako, vrlo ružno izgleda, mogu narasti kao veći od naših guštira. A e sad ovdje je ovaj, prevedeno da, je, da, to, da ta vrsta, jel sad, ja sam gledao na internetu, gledao te ovaj, slike tih guštira i nisam siguran da se radi o toj vrsti. Mada je tako autor ovog, li prijevoda preveo, odnosno prevodilac ovog prijevoda. Gušter, kao što kaže poslanik Sala on je štetočina taj gušter je, on je pogan i otrovan. Otrovan je i zato ga treba ubijeti i e, zato imamo posebnu nagradu kao što se navodi u ovom hadisu koju ćemo sada citirati. Koji prenosi Ebu Hureyra Allah ta'ala. Kaže, Ebu Hureyra ta ta'ala prenosi da Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao ko ubije geka prvim udacem, imat će toliko i toliko sevapa. Koga ubije drugim udacem imat će toliko i toliko sevapa, to jest od drugih što kažu kod nas. Koga ubije od prve ili koga ubije od druge. Ali manje od prvog, kaže, a koga ubije trećim udarcem imat će toliko i toliko sevapa, ali manje od drugog. U drugoj predaji stoji, ko ubije geka prvim udarcem dobit će stotinu sevapa, koga ubije drugim dobit će manje od toga, a koga trećim dobit će manje od toga. kažem, ovaj gušter je onako pogana životinja i štet, štetna i voli ulazi u stanove u kuće, za razliku recimo od ovih naših primjer guštera ovdje. Ovi često imaju običaj da ulaze u stanove u kuće, traže hranu i tako da mogu da zapogane hranu, da je ovaj, i tako da. Sljedeći hadis govori o ubijanju mravi. Pa kaže u ta prenosi da je poslanik Alehi salatu rekao jedan od poslanika je sjeo kod neko drvo pa ga je ujeo mrav. Naredio je pokret, napustio je prostor ispod drveta i naredio da se mravlja nastanba spavi. Potom mu je Allah objavio što nisi ubio samo jednog mrava, što nisi ubio samo jednog mrava. Postoje hadisi u kojima se zabranjuje ubijanje mravi. E sad islamski učenjaci kažu da je to osnova, jer da mrave ne treba ubijati bez razloga. Ali to se ne odnosi samo na mrave i na sve druge vidjet ćemo jel, životinje e, koje nisu štetočine. Međutim, ako životinje koje obično nisu štetočine, ako one postanu štetočine, uznamiravaju ukućane i ne mogu ih se nikako jeli, osloboditi ili otarasiti, osim da ih ubiju, dozvoljeno ih ubiti. Dozvoljeno ih ubiti, odnosno, jeli, ovaj, to, to je zadnja opcija to je zadnja opcija. Ako imamo ikakav drugi način da ih otjeramo iz kuće, to ćemo jeli, uraditi i pokušati, ali ako više nikako ne možemo, dozvoljno ih A o tome govori jeli, i sljedeći hadis o ubijanju mačaka. Ubijanju mačaka, Kaže, Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allah sallallahu alaihi wa sallam rekao neka žena je kažnjena zbog mačke zato što ju je zatvorila i nije pustila dok nije uginula. Zbog toga je ušla u vatru. Nije je nahranila niti napojila kada ju je zatvorila, niti ju je pustila da jede insekte i životinje sa zemlje. Ovaj hadis ne govori direktno o ubijanju mačaka. Ova žena, mi ne znamo da li ona imala namjeru da ubije mačku. Ovo nije klasično ubijstvo, da uzmete neki, jel, neko oružje da je ubijete ili oštri predmet ili tubi predmet da je ubijete, međutim ona je bila uzrokom njenog, njene smrti, zbog toga što je zatvorila nije dala hrani. Ali šta kaže islamski učenjaci jel, ubijanje mačaka, to je ono osnovno jedno pravilo i trebamo ga dobro zapamtiti. Ne samo kada su u pitanju mačke i drugi insekti, odnosno, odnosno druge životinje, E, pravilo je da ubijanje mačaka ili drugih životinja koje ne nanose ezijet čovjeku, ne uznemiravaju ga, znači. Znači, ubijanje mačaka i drugih životinja koje ne nanose čovjeku ezijet, bez opravdanog šerijskog razloga, je haram i grije. To dobro zapamtite. Znači, ovo su one životinje koje obično ne nanose ezijet čovjeku. A one koje smo spomenuli, zmija jer akrepi, miševi i ostali gušteri, one u osnovi nanose jezijeti i njih treba u osnovi ubijeti. Ali ove druge životinje koje u osnovi ne nanose, nije im to običaj, ne smiju se ubijeti bez opravdanog širijskog razloga. Opravdani širijski razlog je baš ako nanose zije ili pravi štetu čovjeku, štetu. Tada ih je dozvoljeno ubiti. Ovaj hadis koji ću sada navesti je najbolji dokaz, odnosno on potvrđuje ovo pravilo kojim poslanik Ali Salatu Wasallam kaže ma min muslimin qatala usfuran fama fawqaha bi ghairi haqqiha illa salahu Allahu azza wa jalla anha qila ya rasul Allah وما حقها قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, koji god musliman ubije vrabca, naveden je vrabac kao, kao primjer. I nešto iznad njega, znači veću, veću životinju neku, bespravno, znači bez, bez prava koje mu daje šerijat. Allah će ga pitati za njega na danu, čak i za vravca. Pitat će ga Allah na sudnjem danu, što ga je ubio? Pa su pitali Allahu poslaniće, a šta je pravo vravca? Znamo šta je tu pravo, kada ga smije ubiti? Htjeli su to pitati. Pa je poslanik Ali rekao, zakoljite ga, odnosno zaklaću ga i pojesti. To je pravo. Ako ti treba vrabac ili nešto iznad, neka životinja veća, zaklaćeš i pojesti, naravno ako je mjesto dozvoljeno, ali nećeš joj odsjeći glavu i baciti kao što radi mnogi. E, zato ovdje dolazi u pitanje ono lov radi e, poena pojena ili lov radi da kažem, rekreacije i nekih drugih e, razloga. Znači ovo pravilo dobro zapamtimo, u osnovi životinje koje ne nanose štetu, koje ne uznemiravaju ljude, njih je zabranjeno haram ubijati bez opravdanog razloga, osim ako na neki način uznemiravaju ljude, može doći, znači jednostavno životinja pobjesni da je, da je se razboljela pa da može da proširi neku zaraznu bolest, može se desiti da čini štetu čovjeku, njegovom imetku. Može se desiti da mačka, recimo, da, da mačka dali kokuške, odnosno pila, može se i to desiti. Čovjek nanosi štetu i nema drugog načina da, da se čovjek otare osim da je ubije. Prema tome, dozvoljeno je ubiti mačku ako pravi štetu čovjeku. Ali pod uvjetom, jeli, da je to zadnji način, i odnosno jedini mogući način da je se riješi u koji možemo odnijeti negdje daleko, da se ne vrati, ćemo je. Znači, ubijanje mačaka je samo zadnja opcija koja nam je dozvoljena. I to ako ubijamo mačku, moramo to učiniti na jedan najbezbolniji način, kao što, nam je to naredio poslanik Alehi Kada ubijate, kada ubijate, ubijate na najljepši način. I kada koljete, koljete na najljepši način ono što je najbezbolnije. Sljedeći hadis govori o miševima i tome da su oni izobličeni. Pa kaže Ebu Horeira da Allah prenosi da je Allah poslanik alihi se nam rekao jedan se narod od i sinova izgubio i nije se znalo šta je bilo s njima. Ja smatram da su pretvoreni miševi. Zar vidite da kada se miševima stavi devino mlijeko, da ga ne piju, a kada im se dadne oči mlijeko da ga piju. Ebu Horere je rekao, ovaj hadis sam ispričao Kabu, Kabu el, el Ahbar, jel? pa je rekao, ti si ga doista čuo da lavu poslanika, reksala, to sam opitao ga je. Jesi ga doista čuo da lavu poslanika, a on je rekao da. To me je pitao više puta, pa sam ga upitao, zar ja čitam te vrat? To je, zar, zar ja čitam te vrat ili nešto drugo? A u drugoj predaj stoji, zar je meni objavljen te vrat? Htio je kazati, ne govorim to iz te rata, ovo sam čuo da Allahov poslanika ili salatu Ovaj hadis, kao što vidim, bilježi muslim. U njegovu vjerodostojnost nema nikakve sumnje. Sada o mišljima i tome da li ste su oni izobličeni, odnosno pretvoreni, da je to jedna, jedan narod Benu, Benu Izraelčana, Uh, na osnovu ovoga hadisa, jeli, kaže meso i mlijeko deve je bilo zabranjeno i Meso i mlijeko deve dok im je bravetina, odnosno meso sitne stoke i njeno mlijeko bilo dozvoljeno. I zato je poslanik Ali Salatu Veselam toga rekao da su ti miševi pretvoreni, u da su to bili, da to jedan narod iz Izraelčana koji je pretvoren miševi, koji nije htio jeli, da pije devinom mlijeko, a pio je ovčje mlijeko. Ovdje dolazi, jeli, kada su pitanje ove životince kao što je miš, mačka, kao što su, kao što su svinje i sve te ogavne, ružne životinje koje su ili su zabranjene da se drže ili da se jedu ili da se ovaj, ili, je naređeno da se ubijaju. vrlo često mediji, čitao sam jedan tekst o tome kako mediji kad pravi, odnosno te medijske kuće kad prave crtane filmove, da uglavnom ubacuju te, te Tom i Jerry, jel, Mickey Mouse, kao što je onaj pas, skubi Dooby, Bamba neka svinja, jel, da na taj način e, te životinje na zapadu su omiljene, psi, jel, i ove ovaj, miševi i tako dalje, svinje naravno. E, I oni žele, žele da omile djeci ove životinje kroz crtane filmove. I zaista je tako. Zaista je tako. Što znači da, da mediji igraju svoju ulogu i imaju svoju ulogu, ni ništa slučajno, što nije neka druga životinja. I majmuni, ima na ovim, djeca vrlo često gledaju crtane, ona kako se zove, majmun, ko zna ko gleda. Majmun Jimmy. Majmun Ili Jimmy zove se. Djeca, djeca voli da gledaju te crtane i onda postaju tim životinje, postaju simpatični. Kažu sam učenjaci, čitao sam jedan odgovor od šeha Neđida, kaže da je, da je to uh, jevrijski neki plan. Da te životinje koje su inače, koje nisu omljene kod muslimana na osnovi hadisa, pogledaj, te zmija, te imaju ne staje, kako zove, <laughs> te aligatori neki te. Eh, da oni žele da, da baš kroz medije, ne treba doći u tvoju kuću, medijski, djeluje na tebe i na tvoje dijete. I onda djeca vole sve one životinje koje su na disu, jeli, koje su ogavne, pokuđene, koje su nečiste i tako dalje. nije čudo što sve, po, sve više po našim gradovima i ulicama cuka, vode cuke. Prije su vodile jeli, odrasle gospođe, a sad i ovaj, djevojčice i djeca vode cuke. Sa njima se druže, bliski su sa njima, miluju ih, ljube i tako dalje. Prema tome ubijanje, ili vraćamo se našoj temi, jeli, e, ubijanje miša je dozvoljeno i on se spominje među onih pet životinja koje se ubijaju i u haremu i izvan harema. Koje se mogu ubiti u haremu i izvan harema. Za ovi koji će ubuz za trebaju znati ove propise. Šta smije ubiti u haremu, šta ne smije. Spominju se, znači, prije svega spominje se zmija, spominje se crna, crna vrana, odnosno spominje se miš, spominje se crni pas, spominje se jedna vrsta sokola ili munja u nekim predajama. I zadnji hadis iz ovog poglavlja, ovo poglavlje kratko i završit ćemo ga u jednom desu, jednom predavanju, govori o napajanju životinja. Pa kaže Buhrere radijallahu ta anhu prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao neki je čovjek putujući jako oženio. Našao je bunac, išao u njega, napio se i izišao. Kada je izašao, vidio jednog psa, kako od velike žiđi jede vlažnu zemlju. Rekao je sam sebi, ovaj pas je oženio kao i ja. Sišao je u bunar, napunio svoju cipelu vodom, prihvatio je zubima, izašao iz bunara i napojio psa. Allah mu je zbog toga zahvalio, to jest pohvalio ga. Pohvalio ga i oprostio mu grije. Pitali su malo poslaniće, zar ćemo i za životinje biti nagrađeni? Rekao je, za svako dobročinstvo prema bilo kojim živom biću slijedi nagrada. Ovaj hadis govori o lijepom odnosu prema životinjama, bez obzira što su neke životinje štetočine, što, e, što je preporučeno da se ubijaju, ili što nam je dozvoljeno da ih ubijemo u određenim okolnostima, Allah preporučuje dobročinjstvo i humanost prema svemu živom i prema biljkama. I jel, prema životinjama svaka. Što znači da nije haram dati cuki da jede, nahraniti ga, napojiti ga ako želja. Imat ćemo za to napad. Mi smo govorili o propisima, jel, i druge životinje, recimo, mi možemo sresti zvije u šumi, zvije koja je, koja je potrebna pomoć. Ako želimo, li Možemo je ubiti, ali možemo i pomoći. Možemo i pomoći, možemo je napojiti, pomoći joj i zato ćemo imati nagradu. Sve naravno s dobrom namjerom. Ovo govori o humanosti, o islamskoj humanosti prema svim jeli, živim bićima i prema životinjama, jer vrlo često se islam napada od strane zapada i onih modernista kako ima jedan e, nehuman odnos prema životinjama kako je grub prema životinjama, što nije tačno. I još još je predaj se tamo spominje da je neka žena od Benu, Izrael, Benu Israila ili Izraelčana napojila isto, koja je bila bludnica, napojila psa, pa je, pa je zbog toga Allah oprostio. Što znači da svako dobročinstvo, pa čak i prema životinjama koji možemo ubiti, ovaj, da se nagrađuje. I tako trebamo i gledati. S ovim završili jeli, ovo poglavlje večerašnjeg predavanja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari ispravno znanje, iskrenu namjeru da nas učesti na pravom putu. أقول قولي i واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور rahim.